Hi everyone! Andito ako ngayon sa Chicago. It's our second day here. Pero hindi ako nakapag-video yesterday kasi sobrang pagod din po yat. Sobrang ganda na mga puno, nakakatuwa. Tsaka fall ngayon so yan, nahuhulog na yung mga dahon nila. Pero yan yung mga puno. Ang ganda no? That's Ate Casey right there. And si Ate Carms. Carms! Hi! Ate Case! Chicago! <laughs> Gusto ko yung gumagal. Sobrang ako ah. Ay si PJ, nagkukuha na ng picture. So beautiful. So beautiful.